a le gusta el Sachi, en Dior Esta trae el billete pa vivir mejor Por la noche en alta, el mejor risor. Y amanece en el bajo cuando sale el sol Yo no le invierto, ya tiene unos pares Pero cuando se la abierto dice que no pare Podría estar bien, pero no le vale Que una nube y aunque tenga los males Le gusta que sea malo, pero yo no lo soy Simplemente sé lo que tengo que hacer y que no Ya quiere que la pasen a buscar el Rolls Royce Pero yo a gustaba el fuck, y Benji Dior, le gusta el fuck, y Benji Dior, le gusta el fuck, y Benji Dior, le gusta el fuck, y Benji. Desde chamaquita, que una loquita, sabe que me gusta, gira pa' que repita, cono sin ropita, rompemos la pista, en la cama mala, copo de repita. Me dice que tiene sed, que se la va a tomar, que ya me tiro un nene Y a mí que me gusta mala y loca es más. Subiste este no pa' Panamá. Y mi mamá chica es posibilidad que vayamos al entierro sin funeral. Yeah. Ella combina los zapatos Gucci con la billetera cuando llega. Todo se paraliza, parece que nieva, yo se deja. Pero si quisiera toda la noche entera, yo le meto con cancela, le meto como caldera. No lees eterno, le perreo, dale pa' fumar que la baby se va a fuego y que era Sale el Sachi, GNG, Dior. Te trae el billete pa' vivir mejor. Por la noche en alta, el mejor risor. Y amanece en el bajo cuando sale el sol. Yo no le invierno, ya tiene unos pares. Pero cuando se la abierto dice que no pare. Podría estar bien, pero no le vale. Quiere a Franupe y aunque tenga los males.